Bai, egan behar da lehenik, horat etorria zen Akitania eskualdeko Alain Rousset presidentarekin, mintzatu nahi izan direla etxarriko AFMR-ko saltzea salatzen zutenek. Traba egitez, estrenan hitza hartzen zuten autetxi bakotxari, elgarrizketa ardietxi dute azken horiek. Ondotik, egiteko manera hortaz bere kesua errandauku Jean-Pierre Goiti paueko kolaborantza gambarako presidentordeak. Ba, nik olertzen dut, bainan alede, alede. Oso keskatua nintzen, bon, ikusiz, uh, zonbat eh, oiu eta izan diren eh, gure miltzaldietan. Egun, omen dugu Jean-Michel Antzola behar zena, penenen ustez, bon, isiltasunean ere uh, posible da manifestatzea. Dona paleuko antenako barneetan, plaka bat eta gune bat Jean-Michel Antzola behar zenaren ohoimenez, berak ere man lana ohoitarazida eta gizuna omendu dute. Laborari guzieri idekia dela tokia egokia errandauku ere Jean-Pierre Goitik. Egoitza berritu horrekin eta hor eskaintzen diren serbitxuekin, laborariekin, hurbiltasuna erakutsina ida. Hori errandauku Xavier Belin, FNSEA, sendikateko lehendakariak. L'exemple de cette inauguration ce matin, elle monte au contraire... Hain zuzen, estrena horren etxemplua da, eskualde eta tokiko lana uztartzena aldirela. Ikusten da erabakiak urgun hartzen direla, urbiltasuna atxiki behar da, euh, bereziki kanpainetan. si on perd la proximité euh, urbiltasuna galtzen badugu eran du geroan hiriguneak izanen direla enplegu teknologia jakitatea eta aberastasuna handiekin eta deseginen direla kanpainak ez oreka baten atxemaitea kanpaina eta hirien artean beharrezkoa da bestalde laborantzak jasaiten dituen etengabeko krisietaz aterabideak lantzen ari direla daukuk Xavier Belenek lana gogorra dela la ere aitortuz.